Radio Trama, el 91.4 de l'FM. Bona tarda, famílies, molt benvingudes al Pim Pam Pum. El <laughs> 254 eh, Pim Pam Pum. El programa de música combativa de Radio Trama. Mira, sense l'isme això és una mica complicat, eh? No ens hem parlat res de qui comença, de qui, qui fa d'Isma... I mira que portem hores aquí, eh? I ara, i ara ens ha enviat el toro des del principi. Bueno, benvingudes al Pim Pam Pum Freestyle. Com sabeu, això és un programa de música combativa, amb estils diversos. Sí. <laughs> Uh, com sempre acostumem a, a dir, presentem a la gent de la taula. Aquí el primer que presentem normalment és el, el mestre Ricky, que està aquí a les tecles, a la meva dreta, avui. Què diu, Ricky? Ei, eh, doncs pues, molt bé, supercontent de, del programon que vam fer dissabte passat amb els Casparrata. Bueno, més que un programon, va ser una nit inobli, inoblidable amb el concert i i la, les entrevistes? Les entrevistes, tot plegat, la festassa, la gentada que hi havia allí a la nau de Barberà. déu nhi va ser un programa de 5 hores o alguna així? 5 hores i mitja, comptant els, els espais en blanc també. Bueno. Però que no en va haver gaires, perquè anàvem empalmant entrevistes amb concertillo. Sí, sí. Encara s'ha d'editar allò, però... Però quan ho tinguem farà història. Molt bé, a la seva banda dreta tenim a, a l'Eric, el company del Montseny, que ens porta de, de vegades llibres i música pràcticament sempre. Què dius? Què tal? Bona tarda. Doncs pues bé, ja, ja ha canviat l'hora, però, però molt content d'estar aquí, amb moltes ganes. Volia fer algunes salutacions especials perquè em deien que ens estan escoltant des d'Istanbul, i no amb una proxy, sinó de veritat. Bona tarda o bona nit allà. I també volia fer un, un, una salutació especial a la Iris, si ens està sentint des d'aquí. Un petó enorme, tinc ganes de veure't. I, I ja està. I, ah, ja, clar, ens hem de seguir presentant. Tot t'ho presentes o com, com ho vols fer? Uh, em puc autopresentar, el que us està presentant a la resta eh, és el Manolo. Manolo. Uh, també una forta abraçada per les companyes Patri i Sergi que ens estan escoltant des d'Istanbul. déu nhi eh? déu nhi eh? Avui International Pim Pam Pum. I no oblidem, aquí al programa normalment som quatre persones, veieu que avui està sent molt freestyle, perquè ens falta el nostre estimat conductor, l'Isma, que està una mica malaltó. Com us dèiem, tenim tenir un programa molt interessant aquest dissabte i sembla que bueno, que se'n va ressentir, no? <laughs> Una abraçada molt forta, Isma, això no és el mateix sense tu, esperem que t'agradi el programa. Molt bé, i a partir d'aquí començarem amb una miqueta de música. Em sembla que avui comença el Ricky, no? Començo jo, va. Us porto una cosa que a mi em fa molt, molt, molta il·lusió. Sabeu que sóc molt fan del, del cantautor Producto Interior Bruto yeah. i, el, i quan fa el hip-hop també amb els Folia De Madrid. De Madrid. Pues una cosa que no havia vist mai és algú versionant-los. Ah, versionant sí, eh, això és nou, no? Sí, sí, sí. sí. Concretament versionant els Folia són els ani... És complicat el nom, eh? Ani... Ani Ani minimalista. minimalista. Ani minimalista, ah, és bonic. Són una penya que fan... Crec que majoritàriament versions. Potser tenen alguna cançó pròpia, però com que no, no els conec gaire, tampoc no us ho sé, i ni conec totes les versions que, que tenen, doncs no, no ho sé distingir. Però he vist un, unes quantes versions molt interessants, potser les portarem, i una d'elles és aquesta Busco la paz i el conflicto. Disfruteu-la. Ah, no ho he dit, venen de Xile, no sé d'on concretament, però... Saltant el xarco. De Santiago, no? De Santiago, probablement. la paz en mi mente y el conflicto en la sociedad. La verdadera rebeldía no es una cuestión de edad. Para mí la clave está en el salto. De las palabras a los hechos, de las frases a los actos. Queda intacto aquello que criticas si además no lo combates. Rutinas que practicas, las condenas en debates. Ciertamente lo mejor de esta mentira es destaparla. Sé que mi vida está en venta, pero intenta robarla. Si es que todos ya sabemos que el poder corrompe al hombre, cuando sale un caso nuevo, ¿cómo querés que me asombre? Lo que para mí no tiene nombre es que aún no hayamos dado lumbre a lo que nos explota por costumbre, a quienes en vez de individuos solo ven la muchedumbre, a quienes sacan oro con la ajena podredumbre. No hablo de contracumbres, no hablo de filosofías, que la autonomía se pelea día a día a veces corazón caliente y otras sangre fría. Tú tu gente, yo y la mía, por el fin de esta agonía. Escuché una frase y la hice mía. al estado y la anarquía. cansados de pequeñas reformas que solo cambian las formas y perpetúan las normas, poco a poco te encorvas, en un ciclo vital impuesto, producir y consumir. Entrar en la rueda es automutilarse cual fakir Las corbatas son nudos corredizos alrededor de tu cuello. Habías pensado en ello. Vivir es bello y el mundo es una mierda. Recuerda que en toda partida pagará siempre el que pierda libre soy y puedo elegir de qué morir, de hambre o de aburrimiento. A esto le llaman vivir. Vaya versión acá del Producto Interior Bruto, no? Del Folia a Ah, eh, Pero con sí que a, a modo cantautor, porque la mayoría de versiones que tienen son de cantautors y tal, Y mhm. en aquel caso, claro, una guitarreta es difícil versionar una base <laughs> electrónica, pero bueno. Molt bé, eh? m'ha agradat molt, així per començar, suavet, algú conegut, però amb, aquest, amb, aquest, amb aquesta cantarella que tenen a Amèrica sí, del Sud, no? Sí, sí, sí. Va, em va cridar molt l'atenció quan ho vaig escoltar i vaig dir això d'anar cap al pim-pam-pum, sí o sí. Genial. Molt bé. I amb doncs, què seguiràs? Doncs mira, jo seguiré amb una miqueta més de hip-hop des de, des de Baranyain a, a Navarra. Uh, us porto als uh, uh, uh, uh, Mauseco Raperoac, que jo crec que són els inicis dels raperos de Maus. Ah, això t'anava a dir, no? Esto me suena. Sí, i us porto un tema que es diu Carreteres. Carreteres. Tu cotillón tan vacilón no tiene mala pinta, pero cuando amanece se ven las cosas distintas. Desde mi suite en el desierto paso de tus doce uvas, dudas todavía de si existe Dios o existe Buda. Carreteras secundarias, vía de escape, hacemos difícil lo fácil para que te empapes de que no vas a vivir toda la vida del cuento. En casa de tus papis con tus trapis tan contento. Y luego eres el más revolucionario, claro, que no te vea dándole la chapa alguno es raro. Pero a mí no me vas a vender esa moto vieja, para escuchar cuentos ya tengo a mi amigo Calleja. No puedes hablar de compromiso y trabajo cuando en tu puta vida has currado a destajo. Vete a la vendimia o a poner ladrillo porque tus bonitas palabras no creo que a nadie importen. Corten, ¿qué es esto? Como un rebaño bobo cuatro paredes de un extraño nodo Están todos, no son pocos, unos cuerdos, otros locos Los que van a ligar y los que se comen los mocos Los que comen polvo blanco y los que no se comen nada Los conozco a casi todos, me lo dicen sus miradas A la yoga o a la droga, que te guste a ti Prueba otras cosas, pasa del rollito B Carretera secundaria, futuro incierto La realidad de los ciegos en un mundo de me hizo ver que da igual llevar el depósito seco, que da igual no arreglar los flecos. Me fui con él, pedí papel y se ha quedado atrás hasta mi eco. Carreteras secundarias pisan mis suelas, tu coche cien caballos, mi caballo sin espuelas, sin escuela que te admitan es la polla. en la calle, reivindicar vuestro espacio ocupar si es necesario. Los límites los pones tú, no el adversario. Escoge tu rol, una posición. No vayan de farol en este circo, chaval, ten alguna ambición. Carreteras sin peajes, carteras sin monedas, pensar en cobrar, no. A ver si te enteras. Llegar a los 50 con trabajo estable y agradable, familia acomodado en este sistema. Unos con todo en regla, otros sin No sean peleles, todos somos somos libres de opinar Adieras penas una de ocupar Galea, ureadas, el gaiticamar, De fumar, legalizar la puta marihuana y dejar de rayar Estamos hartos del asfalto, hartos de Yeah, sí que sembla els inicis dels raperos de Maus, aquí sense banda, però amb unes bases que sembla que sí que les tinguin. Força bé, eh? ja, ja apuntava, All ja apuntava de ah, maneres. I tant. Des de Baranyain. Atenció, que ens ha entrat aquí. <laughs> nya, nya, nya, nya, nya, nya. Bona tarda, com estem família? Molt bé. Què tal, Palli? Bé, home, aquí de visiteta, com sempre. Avui intento substituir l'Isma un ratet, ja no, no molta estona, perquè estic una mica enfeinat, però com sempre intento fitxar aquí Uh, sense fallar, el pim-pam-pum, que és un plaer estar en bona companyia i sobretot amb aquest calor humano que fa tanta <laughs> falta en aquests dies de fred. Bueno, estàs al, al seu lloc, no? És, és la cadira calenta. Sí, sí, és la, és la cadira calenta. Una abraçada, Isma, recupera't. Ja, suposo que li heu donat records sí. i, i de tot. Doncs pues, pues un altre record, home. Doncs ara què? Doncs ahir, mireu, jo, jo avui és un d'aquells dies estranys que m'he preparat el programa i... <laughs> i Tot i que t'has equivocat d'hora. Bueno, clar, hem dit l'hora de sempre i pues, l'hora de què? D'on? De Turquia, d'aquí, i potser era a les set i mitja, es veu que era a les set i mitja, però bueno, aquí estem fent programa. I tant amb el programa preparat, com us deia. I llavors us porto algo molt bailongo que he trobat, perquè d'aquí poquet és la, aquest dissabte és la festa d'Iridia, de, dels dos anys, i he mirat aviam qui tocava. I m'ha fet molta gràcia un grup que es diu Throws eh, amb The Shine, que són mig d'Angola, mig de Portugal, i fan un kuduro espectacular. Us porto un tema que es diu Guerreros del seu Wanga 2016. A ballar! Mm. O clima tá quente, mal tá pra frente, e tudo bem vibrados, canucas boas. Garrafa na mão, comida na mesa, ninguém tem pressa. Tudo a dançar, toque já nem toque, já tá cuiá. Música bem alta, tudo pra cima, até as tantas. Tudo a formar para hoje aqui, ninguém vai dar sol. Bebedeira tá grave, mas aqui tá nos alegra. Já passou da hora, mas ninguém vai nos tirar daqui. de la buena, con pasión, con ardor y con pena. Somos más, somos dos, somos miles guerreros, guerreras. Yo camino por amor a mi tierra, yo te canto con mi sangre que me nossa maior prioridade. Bebedeira vai arrebentar com a nossa cidade. Chamem os bombeiros porque isso vai pegar fogo. Não queremos pato nem gajo de quem nos invadir. Só queremos dar macia. Llaruca aquí que, que, que ens has Ballaruca, eh, Ballaruca. Ara ho parlàvem amb, amb, el, amb el Manolo, que, que aquestes d'Iridia els hi va la marxa, sempre que fan un aniversari o algun acte, només que porten cumbia i cuduro i aquestes coses. I res, els he trobat avui i us ho recomano molt. Són dos negracos. En aquesta cançó que ho deies, que... El sí, deia que, deia... dic, hosti, són d'Angola i Portugal, però canten en castellà. Pues perquè en, en aquesta cançó també també toca la... també canta, vaya, la, la Yegros, que és una noia d'Argentina, també molt recomanable. Jo us recomano que, que busqueu aquesta gent, Throws and The Shine, perquè a més ballen que, és, que dona gust. Sí, eh? eh? Donen moltes ganes, i estava a casa saltant, mirant, dient, va, això ho porto el pim-pam-pum, <laughs> segur. I res, deixeu-me saludar, que han arribat aquí aquí uns companys. El... Hola, què tal? <laughs> Voleu dir alguna cosa més? Bueno, res, que és, és un gust estar aquí. Feia molt de temps que l'escoltava i tenia molta curiositat per saber com, com era tot l'estudi i, i fa molta gràcia. Estic molt orgullós del meu germà. <laughs> és és l'Arnau, el meu germà, ha vingut amb el seu amic Ricard. Moltes gràcies per venir, tenim públic, a part de dos oients, no? A, a la xarxa. <laughs> Hem tingut un pic de, de 5 avui, sí. però ja hem dit que un oient és internacional, amb la qual cosa compta per 20. Clar, i lo, i lo d'un és relatiu, així. no? Perquè és un, però estan escoltant dos. Ah, llavors, clar. sí, sí, sí. I potser si és sense cascos hi ha més gent per allà que ho està escoltant. Sí, ah, clar. Llavors... Hòstia, tu, en un aeroport, hi ha molta gent a l'aeroport. A Istanbul. Ens estan escoltant per tot el món ara mateix. clar, clar, clar. Com lo petamos. Bueno, Ricky, dit això, després de Ballaruca, què ens portes? Ara jo segueixo amb el hip-hop i és una llàstima que no l'haguéssim portat, crec que no l'havien portat mai, tot i que n'hem parlat moltes vegades aquí al programa. Estic parlant del raper aquest de, de Mallorca, el Baltònic, mhm. mm -hmm. que s'acaba de confirmar... No? O... La sentència no? La... de 3 anys, 3 anys i mig, em sembla. déu nhi per fer, per fer aquest, aquesta cançó. Com, no sé si... És aquesta? Crec que sí, que és aquesta la... Jo us la deixo i ja veureu que no n'hi ha per ficar... <laughs> no n'hi ha... No pues ha... per, per ficar a la presó tres anys i mig a un xaval, a un jove que, que fa música. Mm -hmm. És increïble. És la típica cançó de la tuerca rap, eh, yeah. que, que tants i tants grups han, sí, sí. han fet una cançó per, per la tuerca. I res, no al Borbó. Right. El rei Borbó i les seves mogudes No sé si era que salafans o anava de putes Són cores que no se poden explicar Com que per fer de Diana empleava el seu germà Ara el seu germanastre són els àrabs I li demana dos barets per comprar mes Li fan fer git i escurar els plats I de mentre Doña Sofia un ja té follant I això fa mal, clar que sí Farem que en un Dargarin curri un Burger King Que la infanta Elena demani disculpes per ser analfabeta i no anar a estudiar a Cuba. La situació me preocupa bastant, com mantenir dues famílies, la teva i la real. Aquest sistema no va ni amant ni enrere, perquè no se fractura el cap, sinó la cadera. Democràcia, me fa gràcia, Juan Carlos de Borbón, currículum, mm, quasi. Això no és així, clar que no, però farem que vegui l'embrusco i no del Perignon. Si no sequestrarem el capità del Concòrdia perquè agafi el fortuna i se pegui un hosti. Ser sarcàstic com a rei donant se man en Gaddafi i després celebrant tenir petroli fàcil. Potser de la república només quedin fòssils per a quedar nosaltres i del rei els negocis. Espanya és un disparate perquè mentre es moria gent de l'11M follava el yate. Sé que juguen a los cins al pupil del verd que altres, però no despertar ni a ser de tres. La tercera edat també passa fam, però aplaudeixen els monarques masoquistes ignorants. No poden triar, no tenim cap opció, però un dia ocuparem vent amb un Kalashnikov, fei, respectuós a la Constitució. En canvi, els drets humans se'ls passa pels collons. Yeah! És amb el tònic per la tuerca Rapa mallorquí des de Mallorca des de l'illa també lluitant per la Tercera República, companys. En Freiland se'n dona compte i se vol morir, que el seu predí un dictador el va allí, que perteneixia a los Gal i que no és democràtic sinó un dictador mascarat. Dedicat al màrtirs de la bandera republicana, Espero que els medis de manipulació despertin i reflexi la veritat d'aquest país i no reflexar tot el seu interès en si don Juan Carlos s'ha romput una cadera ja que segons la Constitució vivim a un estat demòcrata d'igualtat i tot això és contradictori.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 Jo quan, quan he buscat Baltònic i he vist I que no hi havia res, m'he mi... quedat de, de pedra. I mira que hem xerrat del tema, hem portat actes d'això... Sí. Bon, i l'Elgio l'altre dia, no? Bon, Parlant de raperos que pillen catxo, no? N'hem sembrats últimament. Sí, sí. <laughs> doncs mira, jo portar, uh, parlant de penya que pilla catxo, uh, eh, us porto als Defcon 2, que també han pillat catxo moltes vegades, sí. però us porto... A la segona, ja vas fort des de... Sí, mare però meva, ja, mare ja veuràs meva. que no és ben bé això. Han fet un, una cosa que li han titulat Planeta Def, que és com una recuperació de, de l'estil més hip-hop de, dels Defcon 2 i han tret aquest tema fa un parell de, de dies amb els Expresidente, que és un grup de metal punk, i el segon Humo, que és un rapero, i el tema es diu Apocalipsis Memo. idea, idea, no lo sé, no me consta, lo color? Hemos llegado al extremo, apocalipsis memo. Hemos llegado al extremo, apocalipsis memo. Hemos llegado al extremo, apocalipsis memo. Porque hemos llegado al extremo, me apocalipsis memo. Mentes cuajadas, dopadas Con dosis regalo de tarifa plana un muffins sobrevalorado, Con ritmo forzado en el coffee shop rendidos a red Con que lucir tablet para subir fotos tratada con, filtros, Bolones de donut mordido, tomada grabando mensajes de voz. Caras que esperan a ser descubiertas por los traficantes de gestos de moda. Que marcan la pauta de pintar la mona a quienes aspiran a metrosexual Con trucos y claves que ejercen de llaves. El juego borrego que fija el eterno. Memo sigue a Memo, lerdo invita lerdo. En el panoramazo de morir por un like antes que asumir el rechazo. Despido este destino de aquel a quien sedujo el gran timo. Ganas de fiesta señalan la beta que te catapulta al Olimpo que lo peta. Siguiéndole el pulso al lelo al que toca inyectar el soma para tu control. En un paraíso cargado de sorna porque paraíso te hicieron la norma. En este gran parque temático al gusto en el que el cliente también es recluso. Hemos llegado al extremo. Apocalipsis Memo. Hemos llegado al extremo. Apocalipsis Memo. Hemos llegado al extremo. Apocalipsis Memo, porque hemos llegado al extremo, me temo. Apocalipsis Memo. Y esto no va a acabar hasta que ya no quede nada. Solo así se llegará a la tan ansiada paz romana. Sálvese que pueda, el mono que inventó la rueda ahora se atreve a poner a la naturaleza a prueba. déu nhi <laughs> no? déu nhi Caram, com t'agrada pilar-les al vol, eh, Manolo? Hòstia, és que ha sigut... Portes una ratxa Ha sigut pura de... casualitat, eh? Perquè a casa eh, he ficat al YouTube i m'ha sortit aquesta i... I una altra, una altra que vindrà després, ah. sigut fa dos dies publicada. I he dit, buah, meva, meva. I no m'has avisat, no? A més, clar, I, ni, no he dit res pel grup de Telegram per, ah, per si de cas. <laughs> sí. Bé, bé, bé, ben fet. El primer, sí, sí. Què? Seguim, seguim, seguim. Bueno, jo estic molt, molt contenta perquè, perquè feia temps que ho pensava, aquesta gent fa molt temps que no publica res i avui he entrat al seu Bandcamp i per fi, sé, no sé si us farà la mateixa il·lusió que a mi, suposo que no, però l'Areu Escampa té un nou CD, va sortir a l'octubre i estic molt content, molt contenta. Són una, eh, aquest duo de Manlleu, una a la bateria, l'altra a la guitarra i a les veus, i que tot, així, tot i així tenen una força bastant heavy. A l'Òscar Conca, eh? Sí, sí. <laughs> Us vaig Hòstia, portar... Conca, quants anys? Vaig portar un tema fa un temps que, que crec que us va agradar. A veure aquest, què tal? Em sembla que... He d'escoltar més el CD, però em sembla que s'han relaxat una mica, tot i així a mi em segueix agradant. El tema es diu Insert Present, que crec que té a veure amb està passant també, i és del seu nou CD, com us deia, que va sortir a l'octubre del 2017, que es diu Pren la matinada. bé, donem pas a la secció informativa del programa. Eh, el primer acte és eh, 100 anys de la Revolució Russa, 1917-2017, eh, presentació del llibre Anarquismo i Revolució en Rússia, eh, 1917-1921, amb Carlos Taibo, autor de, del llibre. Eh, hi haurà dues presentacions, la primera el dimarts 14 de novembre a 7 de la tarda a l'Espai Anònims, que és al carrer Ricomà, número 57 de Granollers i el dimecres 15 de novembre a les 6.30 de la tarda a Can Batlló. Tant anònims com a Can Balló tenen birres artesanes, molt recomanable. Eh, després, una manifestació bastant important aquest proper dissabte, 11 de novembre. Totes som antifeixistes, això començarà a... Sí, espera, a les 12, ja n'hi de Gràcia, ho he mirat, sí, ho he mirat abans. Pues això, totes som feixistes per tots aquests totes, que estem tenint. Totes som feixistes? Totes... <laughs> sí, doncs sí. Totes ETA. Marxo! Estan parlant de tu. Ben fet, Eric el següent acte serà a l'Incivic Zone, eh, que serà un concert amb els Casparrata celebrant 20 anys d'orgies solitàries, els companys que ja vam fer la primera celebració l'altre dia a la mhm. nau, també els Progeria presentant el nou treball en Tercera Guerra Mundial que i també de... va, que també hi van que ser, també hi van ser i els de Muerte amb un abans del seu nou disc. Això serà el divendres 17 de novembre a Sant Feliu de Codines al Centre Cívic La, Fun... la Fonteta a partir de les 10 i mitja de la nit. I torna a la FLIA, la Fira del Llibre mm, com era? Independent i Autoeditat. Això serà el proper 18 eh, de novembre a la Miranda, que és Metro Lesseps. Us convidem, hi ha coses molt interessants, coses molt tronyal també, però és una fira molt interessant. El següent acte serà Revolució russa, una mirada crítica, dijous 16 de novembre a les 7 de la tarda, conferència de debat a càrrec de Raül García Duran, professor d'Economia retirat de la Universitat Autònoma de Barna i presentació del seu llibre de Lenin a Putin, el porqué de la caída muy real de un socialismo real que no fue nunca realmente socialista. <laughs> Ah. <laughs> déu nhi Seguirà el dimecres 22 de novembre a les 7 de la tarda conferència-debat a càrrec d'un membre del grup de memòria històrica de l'Ateneu Llibertari de Gràcia titulada Reflexions sobre el fracàs del model de funcionament jeràrquic a l'hora de transformar la societat i l'últim acte serà el divendres 1 de desembre a les 7.30 de la tarda Cinefòrum amb el documental de George Orwell Rebellion en la Granja. Tots els actes seran a l'Ateneu Llibertari de Gràcia que és al carrer del Cine número 5 i mm, us portem també a la festa del 30è aniversari de Salvaguarda pel Montseny, aquesta coordinadora que porta 30 anys, evidentment, eh, lluitant pel, pel Montseny. Això serà el 25 de novembre a Cardedeu, hi haurà bastantes coses, eh, doncs hi haurà xerrada, hi haurà música amb la Sílvia Tomàs, molt recomanable, també hi haurà sopar i concert folk amb Barbàrie, així que ja ho sabeu, aquest dia 25 de novembre, festa del 30 aniversari de la Salvaguarda. un altre acta eh, aquest no es aquí prop, es el 15 encuentro del libro anarquista de Madrid que comenzará al dimecres 6 de desembre a las 11 del matí, visita guiada al Madrid de los atentados anarquistas y seguirá divendres 8 a, a les 11 mitja del matí, charrada salud mental y género, activismo y apoyo mutuo, a després hi haurà dinar, després a les 5 xerrada un anárquico viaje hacia la nada, seguirá una xerrada de debat, sobre interseccionalidad y liberación total Y <clears throat> acabará amb un sopar vagà, seguirà 9 a les 11 del matí eh, la xerrada tecnología, Control Social y Almacenamiento de Datos Genéticos. Després a les 11 y haurà taller a eh, Conceptos Básicos para la Autoedición Editorial con Software Libre. Després a les 5 de la tarda el turisme mata los barrios i a les 7 xerrada la repressió en Turín i el desafío a les medidas judiciales. I a les 10 de la nit hi haurà recital de Herederas de Salem. I acabarà el diumenge dia 10 a les 11 del matí amb la xerrada Estados de Emergencia y Control Militar i a les 5 Drogas i Movimientos Políticos, una reflexió des d'Euskal Herria. Això, com ja fa uns anys, serà en la 13-14 ocupada del barri de Vallecas de Madrid. déu nhi eh? i Eric. Sí, i ara el Riqui aquí ens apuntava molt bé, moltes gràcies, ben vist, que Ràdio Bronca també fa 30 anys, com yeah. se recorda pel Montseny. També serà, com no, aquest dissabte, com Iridia, que no ho hem dit, que també fa dos anys eh, aquest dissabte, busco la informació perquè ara no, el cartell ens queda lluny. Però, com us deia, el dissabte 11 hi ha un altre aniversari que és el de Ràdio Bronca, que fa 30 anys, i organitzen una liguilla deportiva. <laughs> hi haurà a partir de les 10 almuerzo colectivo i simultàniament la liguilla de bàsquet i futbol sala, després una, un dinar popular, apro popular, dieta vegana per a tu body, a les 4 concert de sobretaula amb Pinyen, Mala Mare i durant, i, i això. I durant tota la jornada, òbviament, hi haurà programa de ràdio en directe. Això serà mm, a les pistes festes esportives, poliesportives municipals d'Antoni Gelabert, a Via Favència 121, a Metro Canyelles o Roquetes. I... Ah, sí, que si voleu anar a jugar a algun partit, us heu d'inscriure abans del dia 8, que és Ai, ai. <laughs> no arribeu, però oh. podeu anar a veure els partits i a gaudir de la ràdio, que sempre mola. Que està bé. I per últim, jo també volia fer una mica de, de bombo, que per si no ho sabíeu, eh, enguany torna a sortir l'agenda de Parc Una i Pensa per l'autonomia. Hi ha un Verkami en marxa, que de moment està anant molt bé, però si algú té ganes de veure com serà la propera agenda, estem ensenyant cosetes i allà podeu fer la vostra aportació si us ve de gust o, o dir-nos el que us sembli.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 Què, què us ha generat a la resta? No sé si ho en recordeu, ara queda lluny després de l'agenda i tal, però... Home... <laughs> Digues, Riqui, digues, digues, mullat, a veure. Ah. Us, estic, us estic demanant l'opinió, eh? podeu dir obertament. Home, me sembla també així amb un so una mica garajero. I bé, també es, es nota, bueno, és, és curiós això, una banda que sigui només un duo, amb, un, amb bateria i, mm. i mhm. guitarra en aquest cas. El so és, és diferent, bueno, sí, sí. Ho has des... no he tingut, no he tingut temps de, de gaudir-ho del tot, no? Vale. Però, però bé, eh? <laughs> Jo, mira, et diré la veritat, i és que ho he escoltat molt poc perquè m'estava preparant algunes coses per aquí, i la veritat és que pràcticament sempre, quan més escolto els temes, és després a, a casa escoltant el podcast i segur que podré deleitar-me amb aquests l'hereu escampa. En, en parlem la setmana que sí, ve. Sí, en parlem no? la setmana que ve. Sí, és un rumor que corre que, que aquí no, no escoltem les cançons, que és Però mentida, que... estem molt atentes sí, sempre. Sí, sí. <laughs> es fa el que es pot. Sí. Es fa que es pot. Vinga, va, seguim, seguim, perdureu. Seguim, va. Pues ara jo me'n vaig cap a Madrid, és una banda que agrada molt aquí al, al programa, són les Tremenda Jauria. Home, molt bé. Perquè si no em falla la base de dades, un temacle del Mordiendo del 2016 que es diu Esta noche, pues, segons sembla no havia sonat. I és Quina algo cosa, eh? increïble. Una mica de cumbia per fer moure el cucú, no? Vinga. Ahí va. ruina Varios hilos ron con taurina Mucho CO2 de sudor calima Y pa'l mañaneo pelar mandarina Y es normal que cuando se el sol de prima Pero es que esto grave con mi tristeza rima Quiero que ya nadie pincha la bilirrubina Yo le pido al DJ, tira tu otra bocina que amanezca. Com ens agrada Tremenda Jauria i, i tinc rumors que estan preparant ja un altre, un altre disc. Sí, aquesta, aquesta penya va, va forta, va a disc per any. I que més, més col·labores amb Media Players o què? Bueno, van anar fa dos findes van estar els Media Players sí, a, Madrid, a Madrid al, al concert de final de, de gira de, de Tremenda Jauria. Que aquests muntaven autobusos allí, no? És lo de l'autobús aquell. Bueno, es va fer un que era com el... Ah, que hi el, anar vosaltres. Vam anar eh? nosaltres. I ara ja hem tornat a... Sí, a, aquell era el concert de presentació del, del nou disc i això era el concert de, de final de, de, de, gira. Sí. Hi ha un gran amor entre Tremenda Jauria i Media Players. Sí. Que el Gonzalo comentava que han sentit tant amor a Madrid, no? Que s'estan plantejant traslladar a la seu social, la seu social de, de Media Media Player. Es veu que la gent, quan els hi van dir que no eren de Madrid, es van posar molt tristes perquè Clar. Ah. tothom es pensava que eren de, de por ahí. És que són, són molt internacionals. Sí, eh? sí, sí, també. Com el pim-pam-pum. Ah, evidentment. I tant. Doncs mira, seguirem. Ara canvio una miqueta d'estil. De, també és una d'aquestes que he pillat al vol a, avui mateix. Són els Novo Sordo, que han tret un nou disc al Nuestro Tiempo del 2017. És aquesta banda de, de rap hardcore de, de València i, ai, ai. i això fa res, han tret un videoclip d'aquest nou àlbum de, del tema Hemos Vuelto. Hemos Vuelto. Hòstia. Nou Sordo, eh? Déu-n'hi-do, déu nhi déu Apunta maneres aquest disc. A veure, Nou sordo és bastant tiro fijo, no? Sí, jo crec que tot, almenys... tot el que hem portat, a més, vam portar un tema en col·laboració amb, amb Mafalda que era increïble. Sí, me'n recordo. Doncs està a, por ahí, a la xarxa, el, el, tant aquest disc com, com l'altre, us recomano molt que, que el busqueu i us el descarregueu perquè Canela, canyilla en branca, com diria l'Isma. <laughs> anem forts, ja. Anem per forts. reblar el clau, eh? Per reblar el clau, sí, sí. I ara donarem pas a... La secció de llibres combatius. Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del furgol y no sirva para hacerse bajas, le burro, Franz Masserel fou un artista flamenc que nascer l'any 1889 a la ciutat de Blankenberge, Bèlgica. De ben jove fou influenciat per la literatura socialista i anarquista. El seu padrastre el portava a manifestacions. Als 18 anys entrà a l'École de Beaux-Arts de a Gent i després d'uns primers viatges a Anglaterra i Alemanya començava a fer xilografia, tècnica medieval que faria ressorgir amb altres artistes del moviment expressionista. L'any 1911 emigrà a París i posteriorment a Suïssa, on treballà com a artista gràfic per a diferents revistes. Després de la Primera Guerra Mundial, no pogué tornar a Bèlgica, des de la seva negació de complir el servei militar. Mm. La seva obra... No, perdoneu. <laughs> Durant aquells anys començà a desenvolupar la tècnica per la qual és conegut, la novel·la sense paraules, una narrativa composta únicament d'imatges, en el seu cas, gravades en fusta. Al llarg de la seva vida publicà una vintena de novel·les mudes, la majoria amb un sentit viu d'ironia i d'injustícia, a més d'una motiva crítica social. La ciutat capta, com mai no ha pogut, la teoria, tot el conflicte, tota la incoherència, el dolor, l'opressió, l'excitació, l'ebullició i la solidaritat que ens provoca la vida urbana. Ni la condemna a la ciutat com a presó oberta dissenyada pel capitalisme i com a, i com a atemptat irreconciliable contra el món natural, ni l'apologia per la ciutat com a focus de cultura o de lluites i l'assoliment del progrés tecnològic és capaç d'expressar el seu innegable pes, la gravetat amb la qual altera la nostra existència, el fet ineludible que qualsevol futur contindrà o la seva frenètica dictadura o els seus fantasmes, una cicatriu a la memòria del planeta. La ciutat és una història d'amor a l'escenari de la nostra opressió i una súplica de clemència, un compartir la soledat, un desig per escapar d'allò indefugible. L'art envoltant, expressiu és poc, de Masserel ens submergeix en la seva contaminació i cobdícia, ens fa mirar la seva lletjó amb ulls ben oberts i en els gravats blanc i negre animats de Amb mil ombres d'emoció, ens mostra obreres corrent darrere el ritme de màquines, riques felicitant-se de l'èxit, autoritats ostentant el seu poder, nenes creixent sota un règim de mobilitat forçada, dones amb somnis que no caben dins una arquitectura opressora, la pressa del trànsit atropellant els ritmes del cor, homes que volen respirar aire lliure però no poden deixar de dirigir-se al mateix ambient malsà de, de l'URBS, el festí psicòtic del consum, el desig emmanillat per la imatge comercial, la valentia de proletàries que irrom que irrompen en l'ordre imposat per enfrontar-se amb una línia de soldats, la celebració massiva i alhora impersonal que uneix una metròpolis, la dignitat de putes, la crueltat amagada darrere les portes tancades, l'atomització unifamiliar, la pobresa, la mort insensata, el romanticisme, la impossibilitat de crear res, una passió entre caprit i obligació per destruir-ho tot, i preciosos moments de silenci quan la llum del sol ponent juga amb la geometria artificial de la nostra creació. Bé, us estava llegint la, mm, no sé com li hem dit, la, les notes, la ciutat, Albert de Vida i la seva Albert de Vida i la seva destructora d'aquest llibre que ens fa molta il·lusió presentar-vos. Es diu La ciutat, eh, és de Franz Masserel, eh, va ser publicat per primera vegada l'any 1925, en català no s'havia publicat mai. Això té part de broma interna perquè, com us llegia, és una, és una novel·la muda. Eh, si heu estat una mica atentes, us comentava que Franz Masserel era un artista gràfic que treballava la xilografia i el gravat i precisament en aquesta novel·la muda retrata totes amb ironia, amb nostàlgia, amb ràbia, eh, diferents facetes de la ciutat en uns, en uns són xilografies o són xilografies? Unes xilografies que a més són, són molt boniques, molt, molt, molt expressives, doncs del que vindria a ser la ciutat i com us deies, el 1925, però, però creiem que, que és bastant d'actualitat. Fèiem la broma de que és l'única novel·la en català, perquè sí que té una dedicatòria, que, que igual també us puc llegir, que diu «Aquesta és la ciutat, i jo sóc un ciutadà de la ciutat, i tot el que interessa als ciutadans de la ciutat m'interessa a mi». Això ho va escriure Walt Whitman. Doncs res, ens fa molta il·lusió aquesta, aquesta edició, que a més l'hem fet amb, amb tapa dura, està serigrafiada amb tela, amb un, amb un dels, de les xilografies que hi ha dins del llibre. Eh, L'hem publicat Ferrer Editorial Segadores i el col·lectiu Bama aquesta, aquesta tardor i, i bueno, la veritat és que no sé molt més que afegir, us ensenyaria dibuixos, però, però això és la ràdio, llavors és, és una mica complicat. No sé... <laughs> I ens penjarem a, a la web algun, si cas, alguna sí, foto. Sí, podríem fer alguna foto. No, no sé tu, Manolo, que has estat implicat activament en, en confeccionar el llibre, si vols afegir <laughs> alguna cosa. Bueno, em fa molta gràcia que sigui la primera, el primer llibre en català del col·lectiu Bauma, perquè té quatre lletres. Bueno, però, i, i després però, la nota però és aquesta, important. Aquesta, no? uh, a mi, com que m'agrada bastant, el, o sigui, no és un concepte que, que conegués abans, el de la novel·la sense paraules, i la veritat que és molt interessant perquè <clears throat> al llarg de tot el llibre uh, cadascuna, al fer la, lecti, la lectura visual, uh, treu una, in una interpretació del llibre molt diferent, no? I això em sembla molt interessant i crec que és una que no es dona igual tant que sí, no? però igual no tant a una novel·la amb, amb paraules mm. i, i trobo que és important fins i tot com que un cop ho haguem vist diverses persones comentar una mica que hem, que, que hem sentit no? amb, amb tota aquesta lectura silenciosa i tal. I a més és una edició per mi increïble amb, amb serigrafia de, amb, de les xilografies del, del Macerel eh, que d'aquí poc encara no està, no està distribuïda però d'aquí poc la tindreu en, en llibreries que ens agraden. Com... Perquè la distribució és el nostre. La distribució és el nostre i encara... De fet, tenim aquí el únic, bueno, un dels dos exemplars que hi ha avui dia fets eh, i d'aquí poc la tindreu pues, això, al Darull, Ciutat Invisible, Espai Contrabandos... I a les fires, aquesta que us comentàvem de Madrid, allà també ho podem trobar. Eh, sí, a mi això que deies de, de la novel·la muda de, de, Exercici és molt divertit perquè de fet les, les compis de Polen em van, em van dir que ells tenien una edició antiga i que ho havien fet, que juntes se la llegien i posaven bafarades i escrivien com, Hòstia. com què estava passant a cada escena, que també pot ser un exercici divertit. Sí, jo recomano que us el llegiu, igual un dia també podem fer aquest exercici de què, I, què ha vist i, cadascú. I això, ho he entès bé, o sigui, l'original és gravat en fusta? Sí, són 100... Cinc... Això és rupestre total, eh? Vull dir... Eh, bueno, és un tipus de, de gravat en fusta, sí, es fa un, un negatiu o un positiu i es, es pinta amb, Rupestre no, no pel fet de, de fer-ho amb fusta sí, sí. i gravat, sinó pel fet també de les imatges sense mm -hmm. paraules, no? Com, sí, sí, com sí. eren sí, sí. l'antiguitat. Però, però és això, em sembla un codi molt interessant que últimament no, tenim aquesta presó de les paraules que a vegades no poden expressar-ho tot i crec que és molt, és molt ric també explorar altres llenguatges. I... M'has deixat molt sorprès avui. T'anava a dir Isma, tio. <laughs> Eric, Eric, Eric. Mira, és que m'he il·luminat, eh, m'he anat a acompanyar aquestes a l'aeroport i després estava dinant i li he dit al Manolo, hòstia Manolo, podríem portar el llibre i presentar-lo, no? Perquè portem uns mesos darrere d'això amb les, amb les compis de Segadores i estem molt, molt contentes del resultat i pues, mira, teníem ganes de, de compartir-lo. I res, si tu, tu vols afegir alguna cosa, Arnau? <laughs> Fa que no amb el cap, és el primer dia, igual m'estic passant. Vale. Pues, eh, pues res, com us deia, la ciutat de, de Frank Masserel s'ha publicat fa re, aquesta tardor i encara no l'hem distribuït, però, però arribarà. I pues, com us deia, més aquesta edició entre el col·lectiu Bauma i l'editorial Segadores, amb fet a mà, eh, eh, amb tapadura i serigrafiada, i Pues res. I això, i, i ara què? I ara què? Amb què ho amenitzes, I ara què vindrà? Mireu, ara és que no tinc ganes ni de presentar-ho perquè tiro fijo és poc, només diré... corta ho Corta-t'ho. Jo ara m'imagino l'Isma traient-se la manta, tirant la sopeta calenta al terra i fent algun brinco i, bueno, i després sí. tornarà a la normalitat perquè el pobre... Bueno, jo, jo he tingut una mica de debat perquè no, la ciutat parla de la mierda de ciutat però també parla com la ciutat com a, com a font de coses interessants però bueno, al final he dit mierda de ciutat. I punto. Jo crec que l'has que clavat. Uh, eh, que no podies abordar la presentació d'aquest llibre millor. Gràcies. <laughs> gràcies a tu per fer-lo possible, eh? jo estic molt orgullós d'aquesta feina. Bueno, gràcies a, a Saladores també, mm. des d'aquí una forta abraçada des d'on estigueu ara. Igual ens estan escoltant, era l'altre sí, dia. Sí, segurament. <laughs> I ara què? Ara qui va? va, va. Ara, eh, el Riquet, problema no? és per mi, no? Ah. <laughs> ja, Després sí. de cortar tu, mare meva. Però bueno, mira, jo te les veo una mica. Vinga. Bien, bien, bien. Perquè porta un paio, el Billy, el Wild Billy Child, Childish, hòstia, és que és, avui m'ho busco difícil, eh? Aquest paio també és pintor, poeta, ha fet pel·lis, ah, i a part toca la guitarra i canta, eh? la guitarra elèctrica i canta. És uh -huh. polifacètic. Sembla, sembla el Costurica, no? <laughs> Una mica. Va néixer el 59, em sembla, oh. o sigui que ara ja... Uh -huh Té uns anyets. Ja té uns anyets. I bueno, em sembla que el que us porto és del 72. Ah, no, no, bueno, no, no. va començar amb la música el 72 uh -huh. i això que us porto és del 2002. És el, el cantant aquest pues, amb la seva banda que es, es diuen The Buff Medways. I he triat un tema que es diu You Piss Me Off. Ja veureu que és punk rock, garajero d'aquella època si no vingues després del Mierda de Ciutat, <laughs> diríem que, que uala. Ja Però està bé, jugar una altra Segur que sí. Vinga, Vinga, va, va, va, va. you piss me off. pam. Yeah, no? Com sonava... No sé si ho he dit abans, que són d'Anglaterra i ah, segur que ho heu eh? identificat. Doncs eh? pues mira, no, jo t'anava a dir que m'havies tocat la fibra amb el Punky Yankee, però és d'Anglaterra. Molt bé. Mm. Sí, sí, sí, sí que tenien un so tipus crash, no? que també ho portàvem a vegades. Així, aquest, aquest garatge... Sí, a mi em sonava sí. una mica els Eadics o uh -huh. fins i tot Sex Pistols. No tapa el ritme, per ahí però... andan, no? Mm. Sí, sí. Sí, sí, sí déu nhi bueno, ara entenc una mica el que deies de, després del Mierda de Ciutat, ara que fotem nosaltres, no? Vale, <laughs> pues vale. Eh, però és la teva de... quarta ronda, com diria l'Isma. Pum, Clar, ara... Però avui portem sis. Ah, avui portem sis. Vale, vale, espera't, vale, espera't. Vale, vale. Mireu, porto un tema que és un tema d'aquests que sempre diem que no s'acaben d'arrencar, que ens passem ah. tota la cançó esperant que... Ai, que va, ai, que va, ai, que va però és que és brutal perquè és un grup, és una, una banda de, de ties de, de punk rock de Madrid són Exa i és el primer homònim de la nit del seu àlbum Exa del 2016 yeah. us porto Síndrome Tóxico que ja veureu que la... veureu? <laughs> veureu? que la noia que canta té una veu... Tòxica? Tòxica, ja veureu. Tòxica. Quasi ens pilla perquè estava Exa aquí cridant a muerte. Deien que tenia una veu així com... Nostàlgica. Nostàlgica, no? I, i molt cabreada també, una mica, no? Sí, perquè no sí home, amb els crits que fotia. <laughs> doncs això era com bastant sostingut, ara enteneu sí, el que us deia. Sí, no? sí. Però sí, bé, eh? Més eh, accelerat eh, seria quasi despeina, eh? Sí, mm? sí, sí. sí. Sí. És, un, és un despeine amb el metrònom una mica més, més baixadet. Més no? baixadet, sí. Sí, vale. <laughs> Deuen ser el tipus de cançons que escolten quan s'està acabant la nit, els que fan despeina. No? Ah, és com quan no, a una rave ja comencen a ficar... Mm. És que, no sé, ara m'ha vingut al cap quan, <clears throat> quan ho fem els discos, no us agrada molt jugar això a algo que és molt accelerat, jo què sé, posar a Siberian Meat Grinders i fer... i posar-ho a... Tum, tum, sí, sí. Tum. sí. Posar això mola, així, sí. no? com un despeiner més tranquil. Va. El proper dia ho podem pujar, si no. Sí, sí. Vale? Això <laughs> ho podem fer en el grup. També. Vale. Això sona més, més, uh, més tranquil, però volíem no, canya. No, ens ha semblat bé. Jo això ho he fet, de convertir coses més tranquil·lotes en, en punky Traia, o algo, allò. Cantautors en hardcore, no? Vinga, <laughs> per què no? Doncs bé, seguirem amb més música. Ara em sembla que va l'Eric. Sí o no? Sí, perdoneu, estava acabant de revisar perquè volia dir exactament de quina ciutat era el proper grup que us porto. És un grup que ja ha sonat, eh, cortesia de, del meu company Pau de Peligro de Vida. Uh. Us porto els, els propagandi de Portage la Prer, o alguna semblant de... Hòstia, avui no està talisme i no es pronuncia igual el no, eh? francès, el francès, el francès pues, Propagandi, que és aquesta banda, no sabria com, molt bé com classificar, aquest post-punk o... Mm, sí, diré post-punk, va, que queda bé. Els Propagandi de, de Canadà, eh, des del seu Failed States, que de fet el tema que vaig portar també era aquest CD perquè és molt bo, del 2012, eh, us porto aquest temazo que es diu Note to Self. Mm -hmm. therapist, no mark raking journalist, left to take stock of the wholesale omission of outside perspectives. How does it? entrat al post, aquí? Em sembla, em sembla que sí, que ha entrat al post. Ai, ai, la teva secció post inaugurada. Li estava, li estava fent guinyos al, al meu germà, que no el pressionaré a parlar, però, però us he de dir... <laughs> és que em fa il·lusió que estigui, però em fa... Us volia dir que al, al post, això que m'agrada tant, uh eh, -huh. que us he portat aquí el pim-pam-pum, hi ha una part que té a veure amb l'Arnau, que també compartim com aquest vici del post. Llavors, sí, en aquest cas m'ho va passar el Pau, però no sé si tu et passa el mateix... Ah, bueno, digues, digues. No, no, jo només vull dir que just en el moment en què ha començat a sonar m'ha recordat com molt a Tool, no? que, que m'ha sorprès perquè és com un grup bastant referent del post i, i hòstia, déu nhi per ser un grup que no havia sentit mai m'ha semblat molt bé. Enhorabona. <laughs> gràcies, gràcies. Hòstia, tens una, una veu molt radiofònica, eh? Sí, no sé eh, si... Sí, sí. Fas alguna els dijous o què? Vols venir... <laughs> els dijous o qualsevol, o, o qualsevol altre, altre dia, si et vingués de gust fer, fer, fer un programa tu de, de post o el que sigui. Potser... No, no, a mi, em fa, a mi em faria molta il·lusió si, si algun dia fa falta jo vinc després vale. de la meva vida, que no, no sé com, com ho combinaré, però sí, ja ja mirarem d'alguna manera, sí, sí, si volguéssiu. Inclús, o sigui, convidadíssim al Pim Pam Pum sempre que vulguis, però a part, eh, Ràdio Trama és una ràdio que a part del Pim Pam Pum abans hi havia més programes i que n'hi poden tornar bé, saps? Que si, jo què sé, voleu fer un programa de, de triatlons o coses d'aquestes que feu de córrer i tal, pues, pues, també el podeu fer, eh? És, és, és dir-ho i, i aquí, aquí hi ha la infraestructura per... Vale. I per l'audiència també en general. Algú que ens senti que tingui ganes de fer programes, eh, està convidat. Es nota que ens hem proposat <laughs> eixamplar això. Eh? Fer difusió sí, sí, del sí. tema. Eixamplar la base. <laughs> Molt bé, doncs Res, després... Sí, després d'aquest temazo post de l'Eric, ara ve el Ricky, què, què ens dones? Què us dono? A veure... Ara és que el, el programa passat que vam fer allí a... Clar, l'audiència no l'ha pogut escoltar perquè no ah. està penjat, no està ni, ni editat. Però el programa passat, un dels grups que van acompanyar els Casparrata en, els seus, en el seu 20è aniversari eren els Progeria, eh. que després de bastant temps sense treure res, jo em pensava sí. que, que ja no, no existiria mai més aquesta banda, pues van treure un disc i ara estan a tope ja fent bolillos. Jo aquell dia els hi vaig comprar un disc. Uh -huh. El Tercera Guerra Mundial, no? Tercera Guerra Mundial es diu. Té una bona pinta, no l'he pogut escoltar sencer, sencer, però per començar a obrir boca us porto un tema que es diu Insomnio i que segur que a molta gent li sonarà de Música <laughs> entiendo cómo hemos llegado a este punto. Siguiendo a este ritmo no hay ningún futuro. Si la humanidad entera no es más responsable, la extinción de este planeta será inevitable. La gente está durmiendo con la conciencia tranquila mientras la tierra se pudre. Algèria, que a més, si no recordo malament, ens van dir que quan volguéssim venien aquí ah. al, al, al programa. D'això sí que me'n recordo. De, de, de moltes coses sí, no me'n recordo, però, però d'aquesta sí. Aviam, no te'n recordes dels concerts? Ens van dir uns quants, eh? Sí, Tocaven sí. el 25 Era Tremenda a... Jauria... Eh? eh? Vale, sí. Bueno, el tema és que Progeria mola i estan, estan fent concerts. A eh, tope eh, des de Setmanat, partint la pana, clar que sí. I tant. I a més tenen el CD aquest que val 5, 5 euros, 5 euros no? Cobrar. populars. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs veiem que t'has aixecat la cresta una mica, ara sí, eh, <laughs> el meu ara, tema. Ara, eh? ara. A veure, a veure què us sembla. Us porto als Frente Urbano, és uh. punk hardcore des de Bogotà, perquè si és, si és d'aquest estil no pot ser d'una altra manera. Porto un tema que es diu Testaferro del Estado, que crec que no dura gaire. Un minutillo i cinc segons. Un, un minutillo i, i això, ja en direu, testaferro del Estado.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 I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Mare meva, Manolo... Bien, no? Calentitos. Quina hardcoreada t'has tirat. Em sembla que l'Isma li ha molat també, que el tenim aquí connectat a, eh, a través de les xarxes. A enviant gifs, no? Ah, <laughs> sí, enviant gifs i comentant el, el tema. Jo m'estic perdent una mica això, hauré de fer un repàs dels últims... <laughs> sí, sí, sí. Isma, què? T'ha agradat Frente Urbano, no? Una mica de, al, al programa. Jo crec que ja tocava. I ara què? Ara em sembla que ve... Ara Torna l'Eric, no sé si és l'últim tema no. o no, no? Encara no, queda una no, mica, no sabem si fa pujada, baixada, eh, si eh, on estem. Podem traslladar el debat? No, I, no i tant, debat Aquí hi ha un debat eterno. que durant molt temps dèiem que quan el programa acabava feia... feia o sigui, quan feia començàvem a anar així a saco, pues doncs feia baixada però sortien veus de, de, de suporters del Pim Pam Pum que deien que no, que quan s'està acabant feia pujada, com de pujar a cresta i tal. Com, com ho veieu vosaltres? Home, jo sempre recordo que justament amb el Manolo al capdavant, eh, just quan comença a acabar el programa, la cosa puja. La puja, cosa eh? puja i, mm. i a mi m'agrada, la veritat. Cago en Déu. Hi ha debat, hi ha debat. mai, és molt defensor de la baixada. Mai ho resoldrem. Ara no, ara no m'hi posaré, eh, però després, quan s'acabi el programa, tindrem unes paraules. <laughs> Aviam, sí que puja el pa i puja el ritme. El Manolo ja s'ha destapat, doncs jo... Va, també. Us porto els eh, Resist and Exist, des de Renton, Washington. Us porto un Sona tema... bé, amb el nom aquest... Resist and Exist. Te'n vas al Yankee, eh? Pinta, eh? Vaig a Yanquilàndia, ja està. Vinga, vinga. D'aquí en endavant és Yanquilàndia. Us porto Sadness, Sorrow, Despair, Pain. No, Collons, no ok. molt alegre, tristesa, mm, desesperació, dolor, etc. Eh, és des d'un 7 minuts que van fer que m'agrada bastant, que es diu There, que va ser el 2016. I res. T'ho has inventat? Eh, una mica. He fet, he fet memòria i diria que és el 16, si no és per ahí. És entre 2010 vale, vale, vale. i 2017. Està bé, sí. Resist and Exist. Vinga, canyuki. Mm -hmm. Christ, Resist and Exist, com... Bé, no? Segueix pujant o baixant? Jo, jo crec que puja bastant, eh? Les crestes pugen. Sí, el... programa fa baixada, em sap greu dir-ho. <laughs> Jo crec que hem de fer aquesta diferenciació, no? De, el programa fa baixada perquè estem acabant, Clar. llavors estem una Clar. mica tristes, estem arribant al final, tal i qual, Hòstia, però fa pujada pel ritme, no? Sí, sí. Vull dir, és tan fàcil com això, no? I aquí, pues, per totes, mira, si la Bea està d'acord, jo compro això i així tanquem el debat. Vale, eh? i així Ens ho- mesos i i ja està. I, I així ho podem ficar als estatuts al pim-pam-pum. Exacte, aquí ho posem a sota el pim-pam-pum al logo i ja està. I ja està, ja ho tenim. Molt bé. Doncs bé, ara... Què, <laughs> Riqui? Què? Després d'això... Última que- ronda. Com tu faràs? Última bala, que diria l'Isma. Jo m'he guardat algo així amb canyuqui per acabar, o sigui que vaig bé. <laughs> No sé si els hem portat aquí el pim-pam-pum, si no, pues presento bandes són de Barna, són els Instinto. És el, el seu tercer disc ja, gravat el 2016. Que es Els diu... 3 al 2007? No, no, no. Vale, no. vale. vale. O sigui, ja vam començar, no em facis dir quan, perquè això no, no, no he tingut res. tant temps. Però sé que és el tercer disc, que està gravat el 2016, que es diu Dimonis, i la cançó que he triat es diu Ciutat Manicomi, una mica en la línia d'avui com, com anem. Tot i que no sé si us enterareu gaire de, de la lletra. es <laughs> despeine. Ma, per ahí, per ahí. Ole. Fole, vinga. Ara sí, es van pillat el toro, en sap greu. És oficial. Estan comentant és oficial. de si això era despeine o era desgarre. Eh, tu des de casa Digues, opina, com opina. Estem recollint, envieu un missatge al Pim Pam Pum Radio Sabeu que us contestarà amb un gif que és, <laughs> un, és com lo del teu llibre. Tio. Ah, serà una, una resposta muda, no? Una resposta totalment <laughs> una muda. Resposta muda. En imatges. Eh? Molt bé, des d'aquí estem esperant, Isma. Estem esperant el GIF. Bueno, i ni tant ens ha pillat el toro, eh? Hem reaccionat bastant ràpid, jo diria. Sí, bueno, perquè, ja, bueno, hem empalmat. Jo he mirat la pantalla i no quedava un segon, quedava una dècima. <laughs> Però estàvem aquí, estàvem aquí. Estàvem aquí, però pillar de toro. Estàvem tenint aquest debat eh, de desgarre i despeine, no sé si el voleu continuar amb l'audiència o... Jo crec que hem de debatir-ho més nosaltres sí, més i després profundament... traurem l'opinió cap a l'audiència. Sí, vale, vale. igual pel 300 tenim algú clar, també una, per ficar-ho als estatuts. Una posició no? comuna, ja, sí. ja hem mig resolt de la pujada i baixada, no? Sí, jo crec que no passa res. Anem, anem lentes perquè anem lluny, ah, no? Efectivament, efectivament. I tant, anem Aquesta al 300. Sí, sí, està bé. Doncs em sembla que ara, eh, si Amb estem d'acord, reflexions... la, la música fa molta pujada però el programa fa baixada perquè s'està acabant. Com sempre, no? ens acomiadarem amb un parell de, de temes. Ha sigut un plaer estar aquí avui. Sí, la veritat és que ens ho hem manegat prou bé, no? Sí, no? però... I a més tenim... Eh, companys aquí que ens han vingut a veure per primera vegada les dues estrenes al, al Pim Pam Pum. Benvinguts. Yeah. Sí, I a sí. més han participat una mica i tot. Gràcies. Ai, ai, que no segueix el micro. Molt bé, doncs el primer tema el, el tiro jo. Mm -hmm. Mireu, us porto un tema del Orxata Sound System, aquest grup Hombre. valencià. L'he portat perquè és, el, és un dels últims temes del 3.0 del 2012 que es diu Vaga Mundial Indefinida i crec que va molt... Bueno, que bueno, en consonància tot, ple, tot el programa... Encaixa molt bé també amb la, això, no? amb la diada de, de vaga que va haver-hi ahir, que tot i que els diaris diguin que ha sigut una vaga de merda, mm. eh, des del meu punt de vista, a nivell de vaga social, que jo que crec que és el que té més potència de, de lluita, es van paralitzar... Mm, tot el que és el o sigui, transport... Era brutal, les, totes les, les cues... de comunicació... En trens, carreteres... A l'AVE va estar parat fins al final, vull dir, per mi, ole. I això, el vaga mundial indefinida. Sí, jo, perdona, estava dient coses i, i no voldria entrar al debat, però he estat a punt, en lloc de portar ciutat, de portar un text que, que ha escrit algú a Indimèdia que parlava de, dels CDRs com la nova policia, llavors és igual, no entrem al debat, vale. però, però Sí, crec que va estar molt bé el que va passar ahir, va ser molt interessant i que també té coses que són interessants per reflexionar i agafar una posició i una direcció perquè no, no ens confonguem. I tant. Jo crec que aquesta tertúlia la podem deixar pel proper sí, sí, pim-pam-pum. Estem acabant. Doncs <laughs> pues vinga, per, per acabar-ho, pim-pam-pum. Eh, pues jo acabaré amb el que diria bastant segur que és Despeine, estic bastant segur. Només us diré que us diuen Fòbia, són de Orange County, Califòrnia, i el, el CD d'on ve la cançó es diu Grindcore. Això és el nom del CD pues ja del 2014. Està, pues ja està amb un Apunta de 33 segons eh, <laughs> dedicat especialment al Pollo, que es diu Subversion till Dispersion. Molt bé, pues, bueno, amb, amb aquesta vaga mundial indefinida i amb aquesta mega despentinada de 33 segons, em sembla que acabarem el 244 programa, 54. no? 254. Això, 254 eh, programa. Em sembla, no sé si voleu dir alguna per aquí. No, bueno, que hem trobat molt a faltar l'Isma, però ens hem manegat com hem pogut, crec que prou bé. I res. I jo volia dir també, des d'aquí una abraçada al Sergi i la Patri, no sé si encara ens senten o ja el wifi de l'aeroport d'Istanbul no funciona, però des d'aquí una Esperem forta que encara, que ja no estiguin a l'aeroport i que s'hagin pogut moure. No, encara havien sí, d'esperar una estona fins el següent vol, fins a la una o les dues. Dos menys quart, no estaven allà. Així que bon, bon vol i bon viatge, us trobarem a faltar. Doncs sí, per vosaltres aquest programa eh, i, i res. I com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta. que lo real no era lo possible, que no forem esclaus, no anàrem a les seues guerres. No havíem nascut per morir, irreductibles neoludites a platges verges, banyant-se en pronoms febles post-postfordistes. Assemblees, consells obrers, comitès de coordinació, entrarem en contradicció. La idea era l'acció, fórem utopia a realitzar, esquirols acorralats suplicaven en va, guanyarem de voletjar, ferem ben, ne bé, se'n patines al coi, diners al coll, sense frens i sense claxon, anonissant-los pels qui tenien més propietats que era Loevera, capitals